Laganini, Bauštelica. prikladno ovoj štemalici iz e, početnog džingla naše e, emisije Lagrini Bauštelica e, stila nam je Sara Štitić sa Građevinskog fakulteta u Rijeci. Pozdrav. Dobro večer, Saro. Evo, kako si za početak? pa, dobro sam, evo, malo nervozno što sam prvi put na radiju, ali ide. Tre, stolica se malo vrti, sve je tu. Trebam se malo primiriti, da. Bez brige, sve je to u redu, sve je to ovaj, normalno. Sad ćemo mi krenuti, pa će tebi biti odmah lakše. Znači treća si godina na građevinskom e, fakultetu. Tako. E, ovdje si nam došla zbog e, projekta Humanitarni koncert Gradimo bolju budućnost. Da, znači Humanitarni koncert Gradimo bolju budućnost održava se već petu godinu na našem fakultetu, na kampusu na Trsatu. I to je jedna humanitarna akcija. Ove godine pomažemo Domu za nezbrinutu djecu Ivana Brlić-Mažuranić, podružnica Rijeka. E, te cilj nam je e, obnoviti znači, dječje igralište i u suradnji sa ravnateljicom e, dječjeg doma dogovorili smo se da bi to bilo najbolje što djeci treba, te u petak u 19.30 sati imamo humanitarni koncert gore na našem faksu i pozivamo sve ovom prilikom da nam se pridruže. Kako je zapravo došlo do ideje, kako ste zapravo došli do Ivane Brlić Mažuranić e, doma? Aha, e, pa znači evo u božićno vrijeme prošle godine e, održavala se također humanitarna akcija za pomoć djeci, odnosno za kupnju darova za dom, te sam se ja tako sjetila da bismo im mogli pomoći i na našem koncertu, jer svake godine tražimo novi humanitarni cilj. I onda smo došli do ideje da bismo im mogli pomoći kroz skupljanje financijskih sredstava, odnosno konkretno tog um, tog dječjeg mhm. igrališta. I tako će ovaj petak e, na ulazu u građevinski fakultet biti e, kutija za donacije u kojoj će posjetitelji moći znači, baciti koliko god imaju ili mogu pridonijeti u tu svrhu. Ovaj, ulaz je besplatan, dakle samo od donacija se znači, prima humanitarna financijska pomoć. Mhm. A ko će nas ove godine zabavljati na humanitarnom koncertu? Aha, Tko su znači, izvođači? Ove godine imamo mnogo zborova, počevši od dječjeg zbora Tratinčice, preko studentskog zbora sa medicinskog fakulteta Aksis, e, onda imamo djevojački zbor Josip Kaplan, e, također komorni zbor, zbor Val iz Rijeke, e, imamo solisticu Antonelu Doko i band Glorena. Ok, dakle četiri zbora i, jedna solistica. I jedan band, da. Ok, zanimljivo će eh, biti. Zanimljiva kombinacija. E, što se tiče, tko zapravo izvodi taj projekt? Tko je ove godine u, eh, bio u svim tim pa znači, akcijama? Potpuno je organiziran od strane studenata građevinskog fakulteta, odnosno članova zbora građevinskog fakulteta. E, trenutno u organizaciji većinu toga znači, pobrinuli smo se ja i suorganizatorica Lidija Simičić. E, puno su nam pomogli i znači, osoblje građanskog fakulteta, također i neki studenti koji nisu u zboru, e, u tipu toga da su znači, nam redari, održavaju zaštitu na koncertu, a i ostali članovi zbora, tako da su nam pomogli ljepiti plakate. Moralna podrška. Proširiti <laughs> vijesti, moralnu podršku i tako dalje, na razne načine. E, na koji način, zapravo kako je tekao taj proces? kada ste se uopće počele pripremati za ovaj Pa znači, zapravo početkom godine smo podnijeli prijavu za taj projekt Sveučilištu u Rijeci, kada su dijelili znači, financijsku pomoć za razne natječaje. E, dobili smo i novce za razne e, projekte poput Građevinijade, koji je znači, događaj sportsko-edukativni ove godine bio u Budvi. Događaj također, godine. Da, događaj <laughs> godine neki kažu. Ovaj, također kongres tunelogradnje i ove godine biti će i e, studentski kviz u e, Bačvi koji će početi evo sad u roku nekoliko tjedana, mjeseci, ne znamo još točno. To nije prvi put da se organizira koncert, e, pardon, kviz u Bačvi. Da, da, to također više godina bilo mhm. e, i sada, znači, to smo u prvom mjestu dobili znači pozitivnu odluku da možemo početi sa pripremama i onda u sedmom mjesecu negdje smo počeli kontaktirati izvođače i dogovarati se s njima mogu li uopće doći, žele sudjelovati i većina ljudi nam je odgovorila potvrdno što je bilo jako lijepo. I ljudi sad, dobrog srca u Rijeci. Da, <laughs> možemo tako reći, ima ih puno, iako se možda ne bi tako mislilo na prvu. I, ovaj, I sad, krajem devetog, početkom desetog, smo baš počeli konkretnije organizirati mjesto, vrijeme, datum i sve ostalo. I eto, bilo je možda malo poteškoća u toj svojoj administraciji, ali na kraju eto, naučili smo puno kako organizirati koncert. Meni je bila prva godina recimo. I da, ima puno posla, ali ono, i nagrada, odnosno to da znamo da ćemo pomoći djeci, taj humanitarni cilj, na kraju se sve isplati. E, kako dakle, kad, e, se, kad prođe koncert, kad se novci skupe, na koji način onda ide E, pa nakon toga, znači kao i svake godine, uzimamo sve te novce, uplaćujemo znači, na račun te dobrotvorne svrhe koje smo odabrali i moramo još riješiti par tako administrativnih stvari, ali to je to. O tome ćemo misliti nakon petka. Za sad sve su misli usmjerene na petak. Da sve prođe uspješno i <laughs> dobro. E, zanima me taj dio, kako vi znate da će baš e, taj dom ili općenito, kako znate da će se baš ti novci potrošiti u tu svrhu za koju ste vi namijenili? Aha, pa ostaćemo naravno u kontaktu sa ravnateljicom, e, gospođom Ravinac, pod potrudit ćemo se da znači znamo da su novci otišli u pravu svrhu i eto moramo također podnesti izvješće sa učilištu u Rijeci pa ćemo im ovaj, i u tom vidu reći što, gdje su završili ti novci i ta financijska pomoć od humanitarnog koncerta. Ok, dakle to je igra zapravo na kartu povjerenja ili vi ćete dobiti nekakav, evo za sve koji žele napraviti nekakav možda koncert humanitarni, nekakvu akciju? E, pa na koji način? to znači platiti sa mhm. uplatnicom te novce i dobit ćemo potvrdu koju možemo onda pokazati kome god treba, želi i tako dalje. Ok, dakle, da li je lako, na, mislim, da li je lako napraviti e, humanitarni koncert? E, Što bi ti pa, rekla od 1 do 5? Mislim da možda tri <laughs> pošto sam imala pomoć ove godine, znači nisam bila sama, ne znam kako bi to mogla sama odraditi, mislim da je bilo definitivno lakše, jer čini se na početku da neće biti tako velik posao, ali kad sve to dođe onako odjednom u roku od par tjedana, ima dosta zadataka koji se moraju obaviti i onda nekako to sve preplavi i još evo, hvala Bogu, to je bilo prije početka svih kolokvija, tako da <laughs> imala sam vremena ali da, recimo da nije toliko težak posao kad radiš s pravom ekipom. Odlično, ovo si super rekla. A... Pozdrav cijeloj ekipi, <laughs> studiraš. Evo svi pozdravljamo. E, koji se zapravo onaj početak, e, koji je bio začetnik ideje te prva godina? Pa eto, je znači peta godina da održavamo ovaj koncert pred pet godina sami studenti su započeli tu ideju, imamo događaje različitih karaktera, sportskih, edukativnih i evo ovaj jedan humanitarni koji je taman ovaj, upotpunio cijeli spektar događanja na građevinskom fakultetu. E, da li na početku bio tako veliko, veliki koncert? Pa naravno da se proširao iz godine u godinu i postao, postao ali eto radimo da bude još poznati svake godine i nadamo se da će sljedeće biti još više sudionika pa tako i gledatelja i da ćemo skupiti naravno više pomoći kojem god e, cilju da odaberemo. Znači napredujete, proširili ste se. Da, pozitivno mislimo. Odlično. <laughs> I, evo došli ste na Radio Sovu, sad će vas eh, svi sigurno čuti, da, svi studenti. nadamo se. ja, evo, ja ti želim puno sreće, želim da u petak bude sve ok. Hvala evo, puno. osim toga i voditelji Radio Sove da, će vam priskočiti u pomoć. jako se veselimo. <laughs> Odlično, veselimo se suradnji. Mhm, mhm. Eh, evo, želim vam eh, puno sreće i tebi i Lidi i cijeloj ekipi ovaj, studentskog zbora, svi koji su ti pomagali. Nadam se da će biti sve kako treba, da neće škripat. E, dobro, nema, neće imat puno gitara ni ničega. Ko e, bend jedino može uspjeti. Pa možda, Tonska proba i to. da znači će biti okay. tako da <laughs> trebalo bi biti sve Odlično, evo možeš još jednom za kraj ponoviti e, kad šta, kako, gdje. Ok, znači ovaj petak 20.10. u 7.30 sati na kampusu na Građevinskom fakultetu pozivamo sve slušatelje da dođu na naš humanitarni koncert i da se odazovu, bit će super, imamo vojitelja s radio sove i bit će zabavno. Nadamo se da se vidimo tamo. Odlično, hvala ti Saro i osim toga naravno e, to ne bi bilo to bez glazbene želje. Ti si ovaj put zaželjela? E, ja sam zaželjela pjesmu Renault 4 i Mile Kekin. Evo, e, ide Renault 4 i Mile Kekina. Dragi slušatelji, vi uživajte u ostatku programa Radio Sove.